Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Mateja evanģēlīja 12. nodaļas 33. pants. Padariet koku labu, tad arī viņa augļi būs labi. Vai padariet koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst no viņa augļiem. Es kā zemnieks bieži apbrīnoju Jēzus pārdomas lauksaimniecības nozarē, jo viņš taču bija galtnieks. Un šī runa par augļiem ir patiesa. Koku vislabāk atpazīstam pēc tā augļiem – jābūt lielākam speciālistam, lai to atpazītu pēc mīzas, zāriem vai lapām. Bet, protams, Jēzus šeit mums runā par garīgu izaugsmi, līdzībā. Līdzīgi kā viena jaunu kociņu var uzpotēt uz cita, tā arī mēs esam aicināti būt par Jēzus celma zariņiem, jo bez viņa kādus augļus mēs nesīsim. Ja Dievs ir mīlestība, tad mēs nesīsim mīlestības augļus bet kas ir unikāls cilvēkam, tā ir brīvība. Koks pats nevar izvēlēties, kāds viņš būs, kādus augļus viņš nesīs, bet mēs varam. Pat ja dzīvē daudz esmu grēkojis, Dieva žēlstība nāk atjaunot mani, ja vien es to vēlos. Es atkal varu kļūt tīrs, man ir jauna iespēja sākt dzīvot labāku dzīvi, būt labākam ar viņu šodien. Gavēņa laiks tam arī ir atvēlēts, lai es šodien izvēlētos sekotam kungam. Diemžēl arī atgriezeniskais ceļš mums ir iespējams. Es varu izvēlēties atmest dievu un visu labo. Es tāpat varu būt vilksaitas ādā tā ir brīvības cena, brīvības, kuru Dievs mums ir dāvājis, lai mēs varētu izvēlēties. Jo mīlēt nevienu nevar piespiest. Mīlestību var tikai nesautīgi dāvāt. Es pats un tikai es nesu pilnu atbildību par to, ko es izvēlos. Un pēc maniem augļiem atpazīs, kam es piederu – Dievam vai Vēlnam – Atcerēsimies vēstuli galotiešiem 5. nodaļā ar gara augļiem. Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Tie var mums kalpot kā dieva augļu manī termometrs. Tie var parādīt manas mājās vietas, kur man būtu jāaug. Tad nu izvēlēsimies – augt Dievā. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Radio Marija Latvija ir nekomerciāla radiostacija Ikmēneša izdevumi šobrīd sastāda 18,000 eiro. Tā var likties salīdzinoši liela summa, taču kopīgiem spēkiem ar tava ziedojuma atbalstu mēs to varam sasniegt.